الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبل يقصوم حديث يناني حديث يا عبد الله بن عمر kuna nukta ilibakia katika hadith ya dinu nasiha liammatihim, nasiha kwa Waislamu kwa ujumla. Asema Ibnu Salah rahimahullahu taala, annasihatu liammati lmuslimin, nasiha kwa Waislamu kwa ujumla irshaduhum ila masalihihim ni kuwaelekeza waislamu palipo na maslahi yao wa taalimuhum umura dinihim wa dunyahum na kuwafundisha waislamu mambo ya dini yao na dunia yao wasatru auratihim wasatru auratihim na kusitiri aura zao aibu zao, uwasitirie maadamu hawajadhihirisha kwa watu, basi yasitiri na aibu pia zingine wasitirie. Wasaddu khallatihim, na kufunika mapungufu yao. Wanusratuhum ala a'daihim, na kuwasaidia dhidi ya maadui wao wadhabu anhum, na kuwatetea na kuwahami, wa mujanabatu lghishi walhasadi lahum, na kuwajieka mbali na udanganyifu na uhasidi kwa wao, yani kuto walaghai, kuto waghushi na kuto kuwafanyia uhasidi Waislamu, wa an yuhibba lahum ma yuhibbu linafsihi na awapendee ndugu zake Waislamu anachojipendea mwenyewe wayakrahu lahum ma yakrahu linafsihi ma shabaha dhalik, na awachukie wao isiwapate makruh kama anavyochukia makruh isimpate yeye, kitu ambacho anachukia isimpate yeye, na vile vile achukie isiwapate ndugu zake Waislamu. Hii nasiha kwa Waislamu kwa ujumla, yani kule kuonesha ukhuwa, undogo kuwaelekeza palipo na maslahi yao, kuwafundisha na kuwasitiria aibu zao, kuwanusuru na mengine mengineo ambayo ameyataja Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kwa hivyo hadithi hiyo iliyotangulia ni hadithi muhimu sana ni msingi muhimu sana katika Uislamu. Qala rahimahullahu ta'ala alhadithu thamin an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم معنى حديث أسيما عبد الله مانا وعمر الله أو رادناي نبباكي kuwa amesema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, umirtu, nimeamrishwa an uqatila nnasa, niwapige watu vita, hatta yashhadu, hadi washuhudie, an la ilaha illa Allah, kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa anna muhammadan rasulullah na kuwa muhammad ibni abdillah sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa allah wayuqimu salah na wasimamishe sala wayutu zaka na watoe zaka faidha faalu dhalika pindi watakapofanya hivyo asamu minni dimaahum watakuwa wamenizuia na damu zao, wamezihifadhi na kuzihami damu zao zisimwagwe. Wa amwalahum, na mali zao pia vile vile watakuwa wamezizuia na kuzihami. Illa bihaqi lislam, isipokuwa kwa haqi ya Uislamu. Wa hisabuhum ala Allahi taala, na hisabu yao iko kwa Allah jalla fi ula siku ya kiyama hadithi hii asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu nimeamrishwa na mwenye kuamrisha uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si mwingine isipokuwa nani isipokuwa Allah azza wa jal kwa hivyo ameamrishwa na Allah jalla fi'ala an uqatila an-nasa kuwapiga watu vita ni amri kutoka kwa Allah azza wa jal, hata yashhadu, hadi watakaposhuhudia watu hawa shahada alla ilaha illa Allah, kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah azza wa jal. Lazima washuhudie mwanzo, ili damu zao na mali zao zihifadhike, washuhudie kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na si hiyo peke yake, wa anna Muhammadan rasulullah, na kuwa Muhammad ibni Abdillah ni mtume wa Allah. Kumaanisha shahada moja haitoshi, wao kusema la ilaha illa Allah peke yake haitotosha bal watabakia kuwa si Waislamu na wataendelea kupigwa vita mpaka walete na shahada ya pili kuwa Muhammad ni mtume wa Allah jalla fi'ala sallallahu alayhi wasallam. Shahada hizi mbili zaenda pamoja, na wala haitowasaidia wao kushuhudia kuwa Rasul Muhammad ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, na wala hawajampwekesha Allah katika ibada. Mambo mawili lazima yaambatane, yaende pamoja. Kwa hivyo hili ndo jambo la kwanza ambalo litawapelekea wao kuzihifadhi damu zao na mali zao, washuhudie. Kwa hivyo watakuwa washaingia katika Uislamu, washaingia katika Uislamu, na pindi watakapoingia katika Uislamu, basi watawajibika na kutekeleza faradhi za Allah haijatosha tu wao kusema naam, washakuwa Waislamu, lakini haijatosha tu wao kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kisha wakabakia hivyo. La wayuqimu salah, lazima wasimamishe sala. Lazima hatua ya pili baada ya shahada ni wao kusimamisha sala, na tulisoma hadith ya Muadh katika kitabu Tauhid kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa habari iliyopokewa na Ibn Abbas alipomtuma Muadh radhiyallahu anhuma jami'an pamoja na Ibn Abbas radhiyallahu anhum pamoja na babake alipomtuma Muadh kule Yaman alimwambia jambo la kwanza awanadi watu washuhudie kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki, kwa haki isipokuwa Allah Waona watu wa ahlul kitab waliokuwa zama hizo kule Yaman, kisha baada ya shahada wasimamishe sala. Kwa hivyo sala inakuja baada ya shahada, wa yuqimu sala, na wasimamishe sala, sala tano ambazo ni za faradhi, wa yu'tu zaka, na watoe zakaa wale ambao wana uwezo wa kutoa zaka. Ni faradhi ambayo Allah azza wa jalla ameweka juu ya wenye mali miongoni mwao, si wote. Wenye mali miongoni mwao watalazimika kutoa zaka. fa idha faalu dhalika, watakapofanya hivyo, washashuhudia shahada mbili na wakasimamisha sala na wakatoa zaka kwa wale wenye kuweza kutoa zaka. Wakishafanya hivyo, asamu minni dimaahum, damu zao zinakuwa ni zenye, zime, zenye, zinakuwa ni zenye kuhifadhika na kuhifadhiwa, hazimwagwi kumaanisha kuwa jambo la kwanza kuwa damu ya mtu haiwi halali. Mtu ambaye ni Muislamu ashaingia katika Uislamu, basi damu yake ishahifadhika, damu yake ishahifadhika, haifai kumwagwa. Huo ni msingi. Kinyume chake, endapo hajaingia katika Uislamu, basi damu yake haijahifadhiwa, kumaanisha kuwa apigwa vita mpaka ashuhudie shahada hii na kusimamisha sala na kutoa zaka kama ana uwezo. Kabla ya hapo damu yake inakuwa ni halali, lakini akishaingia katika Uislamu basi hamna ruhusa kwa mtu yeyote kumwaga damu yake, na ni tambihi tu kuwa zama za leo imekuwa ni rahisi sana kumwaga damu ya mtu Muislamu kwa hoja ambazo hazina msingi, hoja ambazo ukizizingatia ni dhanna, ni urongo na si kweli, ni madai tu. Watu wakamwaga damu za ndugu zao Waislamu, wengine wakasema huyu amekuwa munafik, damu yake ni halali, wakamuua. Wengine wakasema huyu ameritadi huyu ni jasusi, huyu ni kadha wa kadha, waliyadhu billah. Haya ni mambo ambayo yako kinyume na Uislamu, yako kinyume na Uislamu. Wale ambao huwa na tabia hii ya kumwaga damu ya Waislamu kwa hoja zisizokuwa na msingi wote ya kisheria ni makhawarij, makhawarij na walianza zama za kitambo kuwaua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadi hivi leo wajukuu wao na waliorithi dhehebu yao wanazidi kuangamiza Waislamu na ni ndugu zao Waislamu. Kwa hivyo damu ya Muislamu inakuwa ni yenye kuhifadhiwa, wa amwalahum, na mali zao pia vile vile zinakuwa ni zenye kuhifadhiwa. Mali zao hazichukuliwi zimehifadhiwa kisha akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaqi alislam isipokuwa kwa haki ya Uislamu yani kumaanisha kuwa kuna hali ambayo ikimpata Muislamu basi damu yake inaweza kum, inaweza kumwagwa hali fulani ikimpata Muislamu basi damu yake inakuwa ni haki kumwagwa kulingana na sheria ya Uislamu na hiyo itakuja kubainishwa insha Allah katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuwa ni hali gani hizi, lakini kwa eh, haraka tutaje jambo la kwanza. Naam, annafsu bin nafs, endapo ataua naye damu yake inakuwa ni halali kumwagwa. Naam, asayibu zani yule ambaye uh, yuko katika ndoa au ashawai kuwa katika ndoa kisha kazini basi damu yake pia inakuwa ni halali watatu atariku lidinihi almufariqu liljamaa yule atakayeacha dini akaingia katika ridda akawacha jamaa ya waislamu akarudi katika ukafiri basi pia damu yake inakuwa ni halali na haki ya mali ni haki gani haki ya ni zaka ni zaka kumaanisha kuwa anafaa kutoa zaka na endapo hatotoa zaka basi imam kiongozi wa Uislamu basi atachukua zaka kutoka kwake kwa nguvu na inafikia daraja hata ya kuwapiga vita ili zaka ichukuliwe kutoka kwao na hili lilitukia baada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufariki dunia na wakaritaji walioritaji katika Waarabu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alisimama kidete na kusema kuwa atawapiga vita watu hawa waliokataa kutoa zaka na Umar radhiyallahu anhu akawa anamshawishi lakini baadaye Umar radhiyallahu anhu aliwafikiana na wazo la Abu Bakar kuwa yule ambaye atakayezuia zaka hata kama ilikuwa ni kamba au mbuzi mdogo ambaye alikuwa anamtoa kama zaka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hivi leo amekataa kutoa, basi atapigwa vita. Na kweli walipigwa vita na masahaba radhiyallahu anhum jami'an. Kisha asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mwisho wa hadith, wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Na hii ni nukta muhimu, hisabu yao ni kwa Allah. Kumaanisha nini? kumaanisha kuwa endapo mtu atashuhudia kwa ulimi wake akasema la ilaha illa allah muhammadur rasulullah na akasali pamoja na sisi na kama labda ana uwezo akatoa zaka licha kuwa labda atachukia eh? akafanya haya na ikadhihirika kwa Uislamu kuwa ni ndugu yao Muislamu, lakini katika kifua chake anaficha nini? Ukafiri. Si mkweli katika moyo wake na shahada hii au na shahada hizi na matendo haya za misingi katika Uislamu. Si mkweli, ameficha e, ukafiri. Sisi letu ni kuamiliana naye kulingana na nje yake, kulingana na hali yake inavyodhihirika kwetu sisi. Twamchukua kuwa ni ndugu yetu Muislamu, twasali naye, twaishi naye lakini yaliyoko vifuani, yaliyoko katika nyoyo za waja hakuna mwenye kujua isipokuwa nani? Isipokuwa Allah jalla fi'ala. Kwa hivyo hauwezi kusema kuwa huyu ametamka shahada ama ameingia katika Uislamu na ilhali anaficha ukafiri, ni munafiki. La, hauwezi kujua. Mwenye kuyajua hayo ni Allah. ndio kwa maana akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum ala Allah, yani maadamu yeye ashaingia katika Uislamu, basi damu yake sitoimwaga mali yake pia vile vile haitochukuliwa isipokuwa kwa haki ya Uislamu na pia vile vile damu haitomwagwa isipokuwa kwa haki ya Uislamu atakuwa ni ndugu yetu Muislamu mengine hayo yaliyo katika moyo wake mjuzi ni Allah na yeye peke yake jalla ula wa fi ali sama ndiye atakaye muhesabu siku ya kiyama naam hiyo ni hadithi ya nane kisha sema rahimahullahu ta'ala alhadithu tasi' عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أو فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم معنى حديث مبكيوان أبو هريرة أمباي أجلكانك وجين عبد الرحمن ابن صخر إن واجه ومتفوتيان ونزوني كوسيان جين أبو هريرة lakini iliyo karibu na usawa ni hii jina Abdurrahman ibn Sakhar Allah awe radhi naye asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ma nahaitukum anhu nilicho wakatazeni fajtanibuhu iepukeni wama amartukum bihi, na nilichowaamrisheni. Fatu au faf'alu minhu mastata'tum, basi itekelezeni ifanyeni kulingana na uwezo wenu. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum, si lingine isipokuwa kilichowaangamiza waliokuwa kabla yenu, si lingine isipokuwa kathratu masailihim wao kuuliza maswali mengi kuuliza uliza maswali mengi wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, na wao kutofautiana au kwenda kinyume na mitume wao ilikuwa ni sababu ya wao kuangamia. Hadithi hii asema rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu, nilichowakatazeni nilichowakatazeni mkomeke nalo na yajulisha kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afaa kutiiwa kwa sababu amri ya Rasulullah ni amri ya Allah na katazo lake ni katazo la Allah jalla fi'ala. Kwa hivyo endapo anaamrisha au kukataza, basi Muislamu mu'min anafaa kulizingatia, kama ni katazo akomeke nalo, kama ni amri aitekeleze. wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah. Allah sema kuwa hatukumtuma mtume yeyote isipokuwa alikuwa ni lazima atiiwe kwa idhni ya Allah. Kwa hivyo ni Allah jalla fi'ala aliyemtuma na Allah ndiye aliyeamrisha atiiwe. Kwa hivyo mitume wa Allah wafaa kutiiwa. yani isipite katika akili ya mmoja wetu kuwa la kutiiwa ni amri ya Allah na katazo lake katika Al-Qur'anul Karim peke yake, bal hata aliyokuja nayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Ukipata amri ya Rasulullah ama katazo lake, basi fahamu kuwa yatokana na Allah jalla fi'ala, na yule ambaye atakayedai au kudhania kuwa yeye kushikamana na amri ya Allah na katazo lake katika Qur'an basi imetosha akalipuuza na Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basi huyu si mkweli katika kufuata kwake amri ya Allah na katazo lake katika Qur'an kwa sababu angalikuwa ni mkweli kuwa atafata amri ya Allah na katazo lake basi Allah ndiye aliamrisha akisema wa atii'u llaha wa atii'u rasul mtiini Allah na mtiini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tayari Allah jalla fi'ala ashahukumia kuwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni yenye kuzingatiwa na kushikamana nayo ma nahaitukum anhu fajtanibuhu nilichowakatazeni basi komekeni nalo umepata hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo fulani basi wewe kama mu'min uliyesema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ti na ukomeke na katazo la rasulullah wama amartukum bihi na nilichowaamrisheni amri ya rasulullah fa'tu minhu mastata'tum basi Tekelezeni amri yangu kulingana na uwezo wenu. Tekelezeni amri kulingana na uwezo wenu, kama alivyosema Allah, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kulingana na uwezo wenu. Aliposema Allah jalla fi'ala, ya ayuha ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, mtiini Allah haki ya kumtii. Ilikuwa ni vigumu wakauliza masahaba ndiposa Allah jalla fi'ala akateremsha fattaqullaha mastata'tum kulingana na uwezo wenu طيب hapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ametofautisha baina ya amri na katazo amri yake na katazo lake Am, katazo lake ni kukomeka hakuna kulingana na uwezo ukasema kulingana yani siwezi ni vigumu kwangu kukomeka na hilo la katika katazo mtu anakomeka moja kwa moja, haiangaliwi kuwa ana uwezo ama hana uwezo. Lakini katika amri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaangaliwa uwezo wake. Ana uwezo wa kutekeleza amri ya Rasulullah, alhamdulillah. Hana uwezo, basi ajitahidi kadri ya uwezo wake, angalau kujaribu kuitekeleza amri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini wasema maulama katazo yani kuacha kitu hahitaji amal yani wewe kukomeka na kitu hahitaji wewe kufanya kazi yoyote kujisukuma na kujikalifisha ni wewe tu kukomeka usifanye hivi basi ukawacha usikaribie hili ukajitenga mbali nalo hiyo inakutosha kwa sababu haina taklifa haina e, dhiki mtu anapata haina mashaka haina tabu mtu kukomeka na katazo anajiweka tu mbali nalo lakini amri inahitaji mtu kufanya bidii inahitaji mtu kutumia nguvu eh, inahitaji mtu kujibidiisha na kujikokoteza ili aitekeleze amri ya Rasulullah SAW. Kwa hivyo ikazingatiwa uwezo wake, ikazingatiwa uwezo wake, kwa sababu ni taklif, ni amri ya kumtaka afanye jambo na atumie nguvu fulani. Kwa hivyo ilipozingatiwa kuwa ni ni taklif basi akaambiwa kulingana na uwezo wake mfano wake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipojua na yule sahaba Imran ibn al-Husayn hakuwa naweza kuswali kwa kusimama alikuwa na ugonjwa wa bawasiri unaona kwambia sali qaiman sali ukiwa umesimama hii ni amri ya nani? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawezi jamaa yule kuswali hali ya hali ya kuwa amesimama akamwambia faqa'idan fa in lam tastati' faqa'idan au kama qala alayhi salatu wasalam kama hauwezi kuswali hali ya kuwa umesimama basi keti hauwezi basi swali kwa ubavu ona kumaanisha amri mtu ana aambiwa atekeleze kulingana na nguvu yake, lakini katazo mtu anakomeka nalo hapo kwa hapo. Imeeleweka? Kisha akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum, aidha tuseme kuwa yaliyoangamiza waliokuwa kabla yenu, ama hakuna lingine lililowaangamiza waliokuwa kabla yenu isipokuwa mambo haya mawili kathratu masailihim wao kuuliza uliza takuja kubainisha ni maswali gani haya ambayo yanakatazwa kuuliza uliza ili wapelekea waliokuwa kabla yenu Mayahudi na Wakristo na wengineo wao kuangamia. Yani ilikuwa ni wao wanapojiwa na amri ya Allah na amri kutoka kwa mtume wao, mfano Musa alayhi salam, watii amri ya Allah na mtume wake wasiulize maswali mengi. Kule kuuliza maswali mengi ikawapelekea wao kuangamia. Walipoambiwa na Musa, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah anawaamrisha mchinje ng'ombe, walianza maswali mengi. Walisema mahi ni ng'ombe aina gani? ma launuha, ng'ombe ambaye ni wa rangi gani? Mambo mengi wakaanza kuuliza, ikawapatia dhiki, ikawapatia tabu na balaa mengi kathratu masailihim wao kuuliza maswali maswali maswali mengi wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim ala hapa kuna faida yani muaradha wao kuenda kinyume na mitume wao mitume wanawaambia fanyeni hivi na wao wanafanya kinyume wao kuasi mitume wao na kuwakhalifu mitume wao ikawa ni sababu ya wao kuangamia sababu ya wao kuangamia hadithi hii sababu yake inavyotajwa katika riwaya kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anavyoripoti Abu Huraira alitoa khutba akasema ya ayuhan nas enyi watu قد فرض الله عليكم الحج فحجوا الله ان فرض شيئني حج فنيني حج تكلزيني حج فقال رجل موجه ketika watu wakasema اكل عام يا رسول الله كلا موقع تفني حج فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنماز حتى قالها ثلاثا هذه جماعه كرديه مره اكل اكل عام يا رسول الله اكل عام يا رسول الله Rasulullah sallallahu hamjibu, anamnyamazia. Mwisho akasema Rasulullah sallallahu wasallam lau qultu na'am, lau ningalisema ndiyo, kuwa ni kila mwaka la wajabat, ingekuwa ni lazima, wala mastata'tum, na hamngeweza. Yani haji kila mwaka hamgeweza Yani ashasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah amefaradhisha haji, fanyeni haji. Yatosha wewe ukifanya mara moja, umefanya nini? Umemtii Allah jalla fi'ala ukitekeleza hiyo mara moja umetii amri ya Allah jalla fi'ala aliposema walillahi ala nasi hijjul bait kwa hivyo yule atakayefanya haji wala mara moja ametii ama hajatii ametii amri ya Allah jalla fi'ala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayib ndio kwa maana baadaye akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dharuni ma taraktukum niacheni na yale ambayo nimewacheni nalo fa ma halaka man kana qablakum bisualihim, waliokuwa kabla yenu waliangamia kwa sababu ya maswali yao. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, na wao kwenda kinyume na mitume wao. Fa idha amartukum bi shay'in, nikiwaamrisha jambo fa'tu minhu mastata'tum, basi itekelezeni kulingana na uwezo wenu. Wa idha nahaitukum anhu fad'uhu, na nikiwakataza na jambo basi mukomeke nalo, achaneni nalo. Tayib, asema Ibn Rajab rahimahullahu taala katika maswali ambayo yanakatazwa watu wasiulize asema dallat hadhi alahadith hadithi hizi zajulisha kuwa ala nahyi ani sual amma la yuhtaju ilayhi kuuliza maswali kuhusiana na mambo ambayo mtu ana haja nayo kupekua pekua na kutafuta mambo ambayo hata lau ukijibiwa haitakunufaisha haita kunufaisha haikusaidii haitakuepusha na moto wa Jahannam na wala haitakuingiza janna. Ni maswali tu watu wanauliza, hayana haja watu kuuliza. Tayib, kisha wa ala nahi ani suali ala wajhi taannut wal abath wal istihza, na kuuliza kwa njia ya eh, ku, ni kama unamjaribu yule ambaye wamuuliza yani unampatia una, unampatia challenge eh, kutaka kuangalia anajua ama hajui, ama unauliza kwa njia ya istihza kama walivyokuwa wanafanya munafiqun wakimuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya istihza kama anavyoripoti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema kana qaumun yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihzaan, walikuwa wanamuuliza kwa njia ya kumchezea, kumfanyia shere fayaqulu rajul mtu anasema man abi nani babangu yani kumchezea rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajul mwingine anasema tadhilluna eh, tadhillu eh, naqatuhu aina naqati yule ambaye ngamia yake aliyepotea anasema ya rasulullah ngamia wangu wako wapi yani haya ni maswali ya kuuliza si maswali ya kuuliza ni kumchezea shere rasulullah sallallahu wasallam kama anavyosema ibn abbas radiyallahu anhuma طيب asema katika fawaid za hadithi hii man lam yashtaghil bikathrati almasail yule ambaye hatajishughulisha na kuuliza maswali mengi allati la tujadu mithluha fi kitabi llahi wala sunna sunnati rasulihi sallallahu alaihi ambano ambazo hazipatikani mfano wake hazipatikani mfano wake katika Qur'an wala katika sunna bal mtu huyu badala ya kuuliza maswali mengi yasiyokuwa na maana ishtaghala bifahmi kalami llahi wa rasuli akajishughulisha na kutaka kufahamu maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam waqasad wa qasduhu bidhalik na kusudio lake la kutaka kufahamu maneno ya Allah na mtume wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kusudio lake ni imtithalul awamir yeye kutekeleza maamrisho ya Allah wajtinabun nawahi na kujieka mbali na makatazo yake fahuwa mimman imtathala atakuwa miongoni mwa watu ambao watakaotekeleza amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith wa amila bimuqtadah huyu atakuwa ametekeleza amri ya rasulullah sallallahu alaihi katika hadithi hii na ameifanyia kazi inavyopaswa waman lam yakun ihtimamu na yule ambaye kinyume chake haitakuwa hamu yake bifahmi ma anzala Allahu ala rusulihi haitakuwa himma yake kutaka kufahamu yale ambayo Allah ameteremsha katika mitume wake yani Qur'an na vitabu vingine vilivyotangulia yani kuwazungumzia wale watangulia lakini hasa mtu kuzingatia na kutajaribu kufahamu maneno ambayo Allah ameteremshia mtume wake nayo ni al-Qur'an Karim washtaghala bikathrati tawlidil masail lakini anashughulisha jishughulisha na kuzalisha masail maswali ikitokea hivi itakuwaje anauliza maswali ambayo hayapo na anapekua kutafuta maswali ambazo hazipo kabisa labda hata mengine hayajatokea qad taqa wa qad la taqa yaweza kutokea na haziwezi kutokea watakallafa ajwibataha bimujarrad rai na akajaribu kutafuta jawabu zake kwa akili yake tu yani huyu ni mtu ambaye anajishughulisha na jambo ambalo halipo kabisa yeye alikuwa ni mwenye kusoma Qur'an na kujaribu kusoma Qur'an na kusoma sunna kuelewa sunna basi maamrisho ya Allah ni mengi makatazo ni mengi yamtosheleza hizo zinamtosheleza yeye katika maisha yake kuliko kupekua mambo ambayo hayapo khashia khushia alayhi an yakuna mukhalifan li hadha hadith basi mtu huyu aofiwa kuwa anaenda kinyume atakuwa ni mwenye kwenda kinyume na hadithi hii murtakiban linahyihi tarikan liamrihi, mwenye kutekeleza katazo la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuacha amri yake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo shikamana hadithi hii, ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, katazo limekufikia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komekana nalo, amri yake tekeleza kulingana na uwezo wako uwezo wako. Maswali mengi ambayo ni ya kuuliza kwa njia ya shere, kwa njia ya istihza, kwa njia ya kufanyia mtu taklif na kumjaribu kama ajua ama hajui, ni mambo ambayo mtu afai kujishughulisha nalo na litampotezea muda wake na labda hata ikamwangamiza. Tayib, alhadithu alashir, hadithi ya mwisho an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا kwanza kuna jamaa alimjia ibn Umar anawaambia ya Abdallah araaita kadha wa kadha uonaje kitokea kadha ikitokea kadha Abdullah ibn Umar akamwambia ij'al araaitaka fil Yaman araaita peleka Yaman eh maswali haya mengi wachana nayo inatosha wewe kuzingatia ya Allah na Mtume sala sallam inatosha na asema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalin فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيب من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم معنى حديث أريبوتي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه كوا أمسيما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب حقيقة الله جل في علاه نمزوري لا يقبل الا طيبا hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Wa وإن الله تعالى نحكيك الله جل في علاه amara almu'minin amewaamrisha waumini bima amara bihi almursalin kwa amri ile ile ambayo aliwaamrisha kwayo mitume wake فقال تعالى akasema Allah jalla fi ula ya ayuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan enyi mitume kuleni katika mazuri katika vizuri katika vya halali wa'malu saliha na tendeni matendo mazuri tendeni matendo mazuri waqala ta'ala na akasema Allah jalla fi'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum enyi mloamini kuleni katika vizuri tulivo warzukuni nyinyi thumma dhakara ar-rajula kisha akataja rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtu ambaye yutilu safara anayesafiri safari ndefu ash'atha aghbara amejaa vumbi na nywele yake kuvurugika miguu migu yake yamejaa vumbi yamuddu yadaihi ila samaa ananyanyua mikono yake juu akisema ya rab ya rab ewe mola wangu ewe mola wangu wa mat'amuhu haram hali ya kuwa chakula chake ni cha haramu wa mashrabuhu haram kinywaji chake ni cha haramu wa malbasuhu haram na vazi lake la haramu wa ghudhiya bil haram na ameleleka na kulika katika haram fa anna yustajabu lidhalik basi ni ajabu ni ngumu sana iko mbali sana kwa mtu huyu kujibiwa dua yake Hadithi hii jambo la kwanza ataja Rasulullah sallallahu sallam kuwa Allah ni mzuri, inna Allah ta'ala tayyibun, yani katika majina Allah kuwa ni at-tayyib, kuwa Allah ni mzuri. Na maana ya at-tayyib ni at-tahir, aliyesafika, aliyetakasika, kuwa maana yake ni kuwa Allah azza wa jalla amesafika na ametakasika kutokana na kila upungufu na kila aina ya aibu Allah ni mzuri ametakasika amesafika la yakbalu illa tayyiba hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri kama ni katika vyakula ama ni katika sadaqat hakubali isipokuwa kilichokuwa ni halali hakubali sadaka katika haramu na katika matendo hakubali isipokuwa matendo ambayo ni mazuri. Kwa hivyo yote yanaingia hapa, sawasawa ni matendo au sawasawa ni katika sadaqat, Allah hakubali isipokuwa yaliyokuwa mazuri katika hayo. Kisha asema wa inna Allah ta'ala amara almu'minin bima amara bihi almursalin, amri moja ambayo Allah ameamrisha vikundi viwili vya watu mitume wake na waumini wafuasi wa mitume wake alayhi wasalam amri moja amri gani kuwa ya ayuha rusul enyi mitume wa Allah kulu min at Allah anawaambia mitume kuwa kuleni katika halali kuleni vyakula ambavyo ni vya halali mujiweke mbali na haramu wa'malu saliha na mtende matendo mema hivyo hivyo akawaamrisha waumini akisema ya ayyuhalladhina amanu enyi mloamini kulu min tayyibati ma razaqnakum kuleni katika ya halali ambayo tumewaruzukuni nyinyi msile katika haram msile katika haram msikurubie haram bal mengi ni katika halali haramu ni chache haramu ni chache yale ambayo Allah amehalalisha katika vyakula katika vinywaji ni mengi sana haramu ni chache kwa hivyo toshekeni na ya halali mujieke mbali na haramu msikaribie haramu kwa sababu iko na madhara miongoni mwa madhara ya mtu kula haram ni habari anayosimulia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo mu'min ajitahadhari aangalie ni kitu gani anakitia kinywani mwake sawasawa ni chakula au ni kinywaji ni halali au si halali muhimu sana muhimu sana na kama ni mtu mwenye mapato mwenye chumo lake basi ahakikishe kuwa chumo lake ni cha halali mapato yake ni ya halali pia vile vile japo kuwa kidogo ni bora kuliko kingi ambacho ni cha nini ni cha haram na kila kiwiliwili ambacho kimeleleka na kulika katika haramu basi moto wa jahannam ni aula kwa kiwiliwili hicho wallahu almusta'an wal'iyadu billah kwa hivyo ni muhimu sana heri ukae au ushinde mchana mzima haujapata isipokuwa tonge moja lakini la nini la halali au la zaidi kwako wewe thumma dhakara ar-rajula rasulullah sallallahu alaihi ataja hali ya mtu ambaye mtu huyu amekusanya sababu nne kubwa za yeye kujibiwa dua, lakini pamoja na sababu hizi dua yake haijibiwi. Pamoja na sababu hizi dua yake haijibiwi. Jambo la kwanza, yutilu safar, ni mtu ambaye anayesafiri safari ndefu, na inavyojulikana katika sheria kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mja anapokuwa katika safari basi dua yake ni wepesi kujibiwa mtu anapokuwa katika safari dua yake inakuwa nini rahisi na haraka kujibiwa kwa hivyo sababu ya kwanza jamaa huyu ameleta kisha ash'atha aghbara ni mtu ambaye ako katika hali duni hali ya uchovu nywele imevurugika miguu yake pia yamejaa vumbi ni mtu ambaye yuko katika hali ya dhiki na hali ya tabu, ni mhitaji. Kwa hivyo mtu huyu kama ilivyokuja katika hadith, akinyanyua mikono yake kwa Allah, lau aqsama ala Allah la abarahu, lau atamwomba Allah jalla na Allah atamjibia dua yake. Hmm? rubba ash'atha aghbara, na watu watu wanamfukuzia mbali mtu kama huyu, anaangalia mtu mtu na matambara yake hii, mtu ambaye he, eh, hana sura katika jamii, wanamfukuzia mbali, watu hata wamtaki katika milango yao. Lakini mtu ambaye akinyanyua mikono yake kwa Allah na Allah anamjibia dua yake. Hiyo ni sababu ya pili. Yamuddu yadaihi ila sama. Sababu ya tatu ni jamaa ananyanyua mikono yake juu, na imethibiti katika hadith kuwa Allah jalla fi'ala aona haya pindi mja wake atakaponyanyua mikono yake kwa Allah kumwomba kisha Allah arudishe mikono yake patupu asipate kitu kwa hivyo kunyanyua mikono katika dua ni sababu mojawapo ya kujibiwa nini jibiwa dua afanya hivyo mtu huyu kisha asema ya rab ya rab anamuita Allah jalla fi'ala kwa jina hii ya rab e, yani kuonesha yeye ni Mola wake mlezi wake kwa hivyo dua yake pia inakaribia kujibiwa na anakariri ya rab ya rab yani kuonesha anamuomba Allah kwa himma zaidi kwa kukariri kwa kukariri na mtu ambaye anayefanya hivyo pia vile vile anakaribiwa kujibiwa dua yake pamoja na sababu hizi zote lakini mtu huyu dua yake haijibiwi fa anna yustajabu lidhalik kwa nini mat'amuhu haram chakula chake subhanallah ni haramu mashrabuhu haram kinywaji anachokinywa ncha haramu pia vile vile malbasuhu mavazi yake yani mtu huyu kuanzia utosini mwake hadi nyayo ya mguu yake ni haramu tu si chakula si kinywaji si mavazi ameleleka katika haramu mtu huyu fa anna yustajabu lidhalik mtu huyu atajibiwa dua yake vipi yani ni muhali, ni ngumu sana mtu huyu kujibiwa dua yake. Ona, pamoja na sababu hizo, lakini hizi asbab ina kizuizi kimekizuia. Hizi asbab alizozileta mtu huyu alizosifika nazo imepata kizuizi, haiwezi kupenya, haiwezi kumsaidia sababu hizo. Sababu nini? Haramu, kujihusisha na haramu. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo ni adhabu, ni iqabu mtu kuambiwa mlango ya kujibiwa dua hamna tena, kwa sababu wewe umeleka katika, katika haramu. wallahu almustaan. Yani Allah jalla fi'ala hawezi kukujibia dua yako endapo unajishughulisha na haramu. Kwa hivyo ni tanabahi na ni zingatio kuwa kila mmoja tunaposoma hadithi hii tujitahidi sana kuhakikisha kuwa tuna jihusisha na halali na ya haramu tunajiepusha nayo, ya haramu tunajiepusha nayo. Naam. Yakfi. kama لا يكفي يكفي يكفي يا هابو وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا